Iri guzietan ajera bizik egon dugu, uh, bon, behitz uh, aipatzeko eh, Mondo Marzanetik abiatu ginen azaloaren amaseian. Mondo Marzan baita uh, Euskal Preso Politikoen kolektiboak galetzen duen preso haien urbilketaren zate. Uh, eta hortik abiatu gira, beraz, sortzi egietatik pastu gira, eta hogei uh, presondegietatik ere bai, uh, nun uh, Euskal Presoak preso direnak. Uh, beraz, ajera honatok iguzietan, eta aurre ikusitako programa guziak uh, batera dira eta positiboki baloratzen ditugu uh, etapa guziak. Uh -huh. Prentxak nola hartzen du, beraz, uh, hau zen etaren ahma pausatzen ondotik uh, presoen urpilketa galdekiteko eta nola pasatzen da mesua. Bada nahikeria eh, zuen entzuteko? Ba, ba, bada bat, gero Prentxak nahiko zarata egin zuen desarmeak, apirean egunak eh, Frantziako edabideetan. Eta ikusten da, hainbat kastarik jakinean direla, bake prozesu batean girela, sustu eta pilan sortziaren biaramunean e, eh, girelako. Eta bai, bo, e, aldi guziz, prentxarrekoak egitean bertako prentxarro bildu da. Eta hau da, aukera bat ere, eh, gure elburutariko bat betetzeko, zena, pasatzen girean errietako populazioa informatzea. Eta prentsaren bitartez hori hainbaten lortu dugu. Urukorki eh, etapa guzietan, eman ditugu prentsa konferentziaka, konferentziak, uh, eh, itzordu batzuk ere bai haute txido erriko etxe batzuetan, itzordu batzu ere uh, administrazio, preso administrazioarekin, preso degetako administrazioarekin, uh, galdegin behikin ituen uh, itzorduak, donk hori Toulouse, Marseille, Lyon eta Dijonen ukan ditugu itzordu horiek, zuzendari horiekin bilugira eta uh, ere ginitugu bilkura batzuk be, bertako eragile desberdinekin ere bai, baita ere elgajetaratze, esposaketak ere manditugu kajikan, eta jendearekin, bertako diendeekin uh, eh, topatzeko sinpeki. Presoan ibiltzen zinez dela, eh, duzu, eh, zer eh, aintzinatzen dizu eta zuzenariek eta ez dute hauek eh, azken hitza egin gain? Uri da gehienetan entzuten dena, Bildu gira gu dira eskoalde mailako zuzendariekin. Bai, argi dena eta argi guk adierazituguna zitugu hauek eta gero da, erabakia politikoa dela ere hain bateana, eta desbokeoa eman barko da frantzaz gobernamentutik. Eh, horregatik uh, ere bai, mobilizazio guzioiak ere antolatu dira uh, abenduaren behatziko uh, manifaren bezperetan. Uh, voilà, desblokeo bat lortu behar dela gobernamentutik, eta hortikat uh, dena uh, da uh, marzanen adibidez euh, lehen egunean um, Vincent Bru euh, diputatua sartu zen presondegian eta horko zuzendariarekin mintzatuta argiki azaldu zuten berroita martokizi dela eta zela arrazo teknikorik uh, presoak euh, hor emaiteko beraz ez, desblokeoa eta eta pausua politikoa izan behar da eta teknikoan ez da Da, oitura ez dugun ariketa bada azkenean, eh, hor bagoaz frantziar estatura, frantziar herritarekin eta bertako ordezkari politikoekin hitz Eta beraz, eh, etengabeko ariketa mm, bo, da, eh, beti errepikatzen gira, baina unek akitura sortzen du, eta gero beste, beste faktore bat ola akidura sortzen duena, da hiri handiak ikusi ditugula, hiri biziki-biziki handiak, Marseilla, Lyon, Lille, eta bon, bertako hiri hauetan erritmoa biziki azkarra da eta beraz ibili gira pixka galduta autoak atope etoki guztitatik beraz horakitua gira, baina biziki kontent content eh, Euskal Herri da itzulirik eta eta eminik randu bezala be, biziki positibo egindako lana Abenduaren behatzia haintzin, hiru egunez eginda Frantzia, fean, Paris inguruko gartzelen eh, inguruan martxabat beraz guri txiginen azkenean eta martxak hasi dira egunean. eta beraz ikulako plazera egin ere guri eh, ikuste berriun bat pertsona beguri bultzada ematen azken gartzelak egiteko Eta bai biziki e, <laughs> luzea izan da, hori ibili hogei kilometro, gero hama zazpi eta bukatzeko hamar kilometro, azken egunean. Eta pariseko izan da gure dinamikaren eh, gailura azken finean. Indarrak eh, mobilizatzen segitu behar direla urtarrileko manifa izanen da, baina beste elgerretaratze batzu ere izanen dira ono. Hori da, hortan argi da, zazen abukatzen abenduaren batziko mobilizazioarekin, uh, eh, lan ean segitu behar dugula, amairuan, beraz Bilbon izanen da manifestaldia, xarek antolaturik, eta itzordu importante bat abenduaren hogeita batan, hor izanen baita, joan pajot, beraz, baiunako presoaren uh, uh, eh, bos eh, balintzapeko askatasun eskaera uh, dei aztertuko dute, jakin behar da bere eskaera beraz onartua izan zela judata gero, baina prokuradoreak zuzenean dei egin zuela, espikatuz uh, segurtasun arazoak sortuko zituela uh, joan askatua balin bazen. Prokuradoraren uh, hori uh, apilaren sortziko desarmamenduaren biara munean. Beraz, argudioiak ez dira gehiago hori argi da. Eta, uh, beraz, dei hauzitegian, beberitza aztertuko da bere eskaera, abenduaren ogoita batan, eta espero dugu hor prokuradorearen uh, bat, eta uh, behar be bat antolatzen dugu. Arratxaliko seitan, maio zubian, hori da, erriko eta jedui plazaren arteko zubi hortan, beraz algarretaratze bat antolatzen dugu. Ebe espero dugu, e, eh, maitza baiko jai zaita, hori <laughs> argita garbi, eta urren guztiak ere bai eh, baiko jaki zaita, eta espero dugu e, gobernamenduaren bat hor ikustea. Gediko zer jaterako den, eta erabakia ez batean bertan emanen, baina urren asteetan, hori txoin barko da, erabakia zein den, lehen balorapen bat egiteko.